Երևի վերջ այդ ձև էր, պետք որ ինչ որ մեկը լիներ ու անընդհատ նկարեր։ Վլադիմիր Գևորքյանն է Շուշեցի լուսանկարիչը։ Նա անմահացրել է Շուշին իր նկարներում։ Ասում է նկարել է քաղաքը բոլոր եղանակներին։ Ստեփանակերտի Պոլ Էլյուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնում վերջերս կայացել է Վլադիմիրի անհատական ցուցահանդեսը։ Այն եւս մեկ առիթ էր մի հարկի տակ համախմբելու մարդկանց, որոնք շուրջ 2 տարվա կարոտ են ամբարել Շուշիի հանդեպ ու հավատուն են, որ կգա մի օր, որ ոչ թե նկարներից, այլ Շուշիի բարձունքներից կհիանան քաղաքի տեսարաններով։ Այո, իմ կարծիքով ցուցահանդեսը ստացվել է ու հուզվել էին հանդիսատեսը հուզվել էր հենց դրանից ելնելով արդեն parzer որ ամեն մեկը գտավ երևի իր շուշին իր հոգ խորքում ընկավ շուշիի գիրկը իր ցանոթ հարազատ փողոցներով Ցուցահանդեսին ներկայացված էր 44 լուսանկար, քաղաքը տարբեր եղանակներին եւ շուշեցիների պատահական, բայց շատ խոսուն կադրերը։ Ինչ համար զուտ տեխնիկական պատճառներով, քանի որ ճունեի հարմար օբյեկտիվ, ավելի մեծացնող մեր լեզվով ասած մոտիկ ցնող, հա, օբյեկտիվ ես ավելի նախընտրում էի բնապատկերներ նկարել կամ շինություններ։ Ինչու, որովհետև երբ որ մարդուն նկարում ես ու նա տեսնում է այդ պահը, կերպարանա փոխվում է միանգամից, կաշկանդվում է, ամաչում է։ Զուտ այդ պատճառով ես մտածում եմ իմ կարծիքով մարդուն նկարելուց ամենից ամ լավ կադր է ստացվում է այն կադրը, որը որ ինքը չի տեսնում։ Ինչպես սիրեց Շուշին, ինչպես քաղաքը դարձավ իր նշանչանքի աղբյուրը, ինչպիսին է հիշում Շուշին։ Վլադիմիրն այս հարցերին հստակ պատասխան ունի։ Առաջին անգամ ինձ հիշում եմ Շուշիում երևի հենց այն ժամանակվանից, երբ սկսեցի ինձ գիտակցել։ Այս շատ փոքր էի, մանկապարտեզի երեխա էի, երևի այդ ժամանակվանից եմ սկսել ինքս ինձ գիտակցել, այսինքն հիշում եմ այդ ժամանակը շրջանից ինք, ինձ մայրս ծննդով Շուշիցի է ես ծնվել եմ Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում բայց կապը կար անընդհատ գնում գալիս էինք Շուշի այնուհետև հայաթափեցին Շուշին եւ տատս, papas, իմ բոլոր բարեկամները, որոնք ովքեր Շուշիում էին, եկան Ստեփանակերտում էին ապրում։ Հետո Շուշին ազատագրելուց հետո ես միանգամից գնացի Շուշի։ Ու գնացինք Շուշի ու ապրում էի մինչ 2020 թվականի այդ չարաբաստիկ պատերազմը ապրում էի Շուշիում։ Մասատագրված Շուշիում ապրելը տեղացիների խոսքով իր դժվարություններն ուներ։ Վլադիմիրի կարծիքով, երբ փոքր ես, խնդիրներն այդքան տեսանելի չեն։ Մանկության մոլորակը զերծ է խամրած գույներից։ Երեխան ինքը իր համար ստեղծում է հետաքրքրություն եւ վառ օրը անցկացնելու ինչ որ միջոց ինքը չի նայում ասֆալտ կա, թե չկա։ Իմ մանկությունը այդ իսկ պատճառով եղել է գունեղ, բավականին գունեղ մանկություն եմ ունեցել Շուշիում։ Լավ ընկերներ եմ ունեցել Շուշիում։ Հիշում եմ ամեն ինչ կապված Շուշիի հետ, իմ մանկության հետ։ Իսկ արդեն իսկ մեծ տարիքում սկսում էի ավելի շատ ուշադրություն դարձնել բնականաբար Շուշիի ոչ ինչպես դուք ասացիք ասֆալտապատ կամ կիսավեր քանդված քաղաքին ու ամեն անգամ երբ որ ընկերներ էին գալիս դրսից, այսինքն արտասահմանից կամ Երևանից այսպես խոսելով ես հասկանում էի, որ իրենց աչքին ագին բան փոխվել է, այսինքն քանի որ ապրում եմ Շուշիում, չեմ չեմ տեսնում ինչպես է քաղաքը բարգավաճում։ Իսկ երբ որ դրսից են գալիս, արդեն միանգամից աչք է զառնում։ Բայց բնականաբար դանդաղ տեմպերով էր ընթանում, էդ էլ արդարացնում էի ինքս իմ մեջ մտածելով, որ բոլոր ուժերը, ներուժը, ուղղվում է դեպի առաջնագից ու արդարացնում էի։ Փոքր քայլերով, բայց զարգացող բարգավաճող Շուշիին Վլադիմիրը կայացրեց մի որոշում, որն ինչպես ասում է, միանշանակ չհասկացան ընկերները, բայց իր երազանքն արդեն շոշափելի էր։ Իր մեծ ներդրումը կատարեց, աչքով տեսածը էկրանին արտացոլելու համար։ Ընկերներս <laughs> զարմանում էին այդ քայլից, որովհետև այդ գնով կարելի էր այդ ժամանակ մի հատ մեքենա գնել։ Ճոխություն էր, այո։ Ու ես չգիտեմ, իմ կարծիքով ամենից մեծ արխիվը իմ մոտ է լուսանկարների Շուշիից, Շուշիի հետ կապված։ Երանի սխալվեի, չգիտեմ, դա աստված, չգիտեմ, մարդ հայտնվի, որը որ ունենա ավելի մեծ արխիվ, քան ես ունեմ։ Դրա համար եմ մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, միգուցե այդպես էլ պետք էր երևի։ Երբ որ ազատ ժամանակ էի ունենում, դուրս էի գալիս փողոցներ, անկախ եղանակից, որովհետև սիրում էի բոլոր եղանակներին նկարել։ Ու հավերժացնում էի ակնթարթի Որսեյանում։ Զրուցակիցս պատմում է, որ լուսանկարչությունն իր համար նախասիրություն էր, բայց իր մասնագիտությունը թատերական արվեստն է։ Ես աշխատում էի սկզբի տարիներին ինստիտուտը ավարտելուց հետո Երևանի կինո եւ թատրոնի պետական ինստիտուտը ավարտելուց հետո աշխատում էի Նարեկացի արվեստի միության Շուշիի մասնաճյուղում որպես թատերական խմբակի ղեկավար։ Այնուհետև հրավիրեցին Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն որպես ռեժիսոր։ Եվ վերջին տարիները աշխատել եմ հենց այդ թատրոնում։ Պատերազմին սպասում էի ամեն օր։ Այդպիսի օր չկար, որ ես իմ մտքով չանցներ ու ոչ միայն իմ, նաև իմ ընկերների, իմ շրջապատի։ Մանավանդ այդ անօթաչու սարքերի ակտիվ լինելուց, այդ որ գիշերները դուրս էին գալիս քայլելու, երևում էին, ասենք, իրենք պատտվում էին Շուշի վերևով պատտվում էին, գնում էին, անընդհատ հիշեցնում էր, ամեն ինչ հիշեցնում էր այդ մասին, որ շատ հնարավոր է, շատ շուտով, իսկ մենք ասում էինք Աստված հերո բայ։ Բայց նաև պատրաստ էինք որովհետև 2016 թվականի ապրիլյանին նույնպես այդ ձևեր նույնպես Գնացել էինք առաջնագից ընկերներով։ Ասում է, որքան էլ գնահատում էր իր կյանքը, իր աշխատանքը եւ վայելում Շուշին, բայց միշտ ուներ կասկածներ, ցավոց սպասումներ։ Պատերազմին սպասում են միշտ, բայց պատերազմը գալիս է անսպասելի։ Անսպասելի առավոտյան արթուն էի արդեն։ Մեր տունը սեփական տուն է, Շուշիում։ Դուրս էի եկել բակ ծխեցի, մտա տուն, մեկ էլ ուժգին ձեն լսեցի, մտածեցի, որ երկրորդ հարկում ինչ որ բան ընկավ, միևնույն ժամանակ հետը մտածեցի, որ երևի սկսեց։ Ու այդ երկու միտքի իմ ուղեղի մեջ սենց պայքարում էին թե ով է ավելի ուժեղ։ Ու ոդքերս ինձ տարան դեպի պատուհան այդ մտքերի հետ միասին, բացեցի պատուհանով եր, երկրորդ որոտը հնչեց, արդեն բարձր որ սկսվեց։ Շա. Ամենավատ երազներում անգամ չեր ուզի առաջնագիծը տեղափոխվեր իր բնակավայր, բայց պատերազմը սկսվեց եւ 44 օր աղետը քաղաքներ, գյուղեր եւ մարդկային կյանքեր կործանեց։ Կինն ու երեխան մարտունում էին։ Պատերազմի լուրը եւ իր փոքրիկ ընտանիքն իր կողքին տեսնելու ցանկությունը ինքնակ կազմակերպման մղեցին։ Դժվարությամբ, բայց հաջողվեց ընտանիքը բերել Շուշի, հետո ուղարկել Սիսիան։ Ծառայություն, ապրիլյան պատերազմ։ Այս պատերազմը հերթականն էր եւ ինչպես ասում է, այդ ժամանակ իր մոտ տարակուսանք չառաջացավ։ Իր զենքն այս պատերազմում տեսախցիկը, թե ինքնաձիգը պետք է լինի։ Ա, Ես ավելի շատ կուզենայի այդ երկուսը համատեղել համատեղել միաժամանակ եթե այնտեղ ազատ ռոպե լինում Բնականաբար առաջնագծում տեսախցիկ տանել լուսանկարչական սարք տանել անիմաստ էի գտնում, որովհետև ինքը թանկանոց հաճույք է մի փոքր բեկորից կարող ինքը վնասվել անտեղի մտածում էի որ և, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ ընթացքում, երբ որ արդեն Շուշիի եկեղեցուն հարվածեցին, ես տեղ արդեն մտածեցի այդ մասին։ Մտածեցի արդյոք մարդիկ կան, ովքեր ֆիքսում են, կեն, կեն վավերագրում են այդ ամենը միևնույն ժամանակ երկու մարդ է խոսում նման դեպքերում քո մեջ։ Այսինքն դու տեսնում ես քո ընկերոջ կորուստը ու նաև մյուս ձայնը քո մոտ որ հնչում է դա այն է որ այս ինչ որ որ կատարվում է պետք է անպայման վավերագրվի։ Ասում է, պատերազմից հետո իհարկե տեսավ, որ վավերագրողներ կային եւ հույս ունի, որ լուսանկարները ոչ թե պարզապես հուշ, այլ իրեղեն ապացույց կհանդիսանան առաջիկայում։ Երբ որ ես եկա Շուշի, բավականին լարված էր այն առումով, որ Շուշիի վրա կանոնը տերով արդեն կարակում էին բայց չէի պատկերացնում ոչ կամ պատկերացնում էի, բայց չէի թողնում, որ այդ միտքը ինձ հաղթարի։ Իշխանության կա իմ բոլոր մտքերին։ Ասում էի, չէ։ Դուրս գալուց Շուշիից ռմբակոծում էին մեր մեքենան։ Մեր մեքենայի վրա աշխատում էին ու և, շատ արագ էր քշում վարորդը։ Մի պահ տեսա եկեղեցին։ Մի անգամից փորձեցի լուսանկարել, բարձվեց վառված սպիտակ կադրեր էին ստացվել ոչ լրի վառված, բայց որ տեսա որակ չուներ, ասեցի ոչինչ։ Հաջորդ անգամ ավելի լավ կնկարեմ։ Վլադիմիրը պատերազմի ժամանակ մի անգամ հնարավորություն ունեցավ գնալ իր քաղաքը, վերջին անգամ տեսնել իր տունը, ու թեև հորդորել էր մորը, որ ուր էլ գնա իր հետ տանի իր նկարների արխիվը, մայրը չէր վերցրել։ Ինքը հասցրեց, բայց միևնույն է, չէր մտածում, որ դա վերջին անգամը կլինի, որ տեսնում է Շուշին։ Երկար չեմ կարողանում նայել, որովհետև մի քիչ երկար որ թերթում եմ լուսանկարները զգում եմ որ կարծես թե ինչ որ միտեղ եմ ուզում գնամ այսինքն շուշի եմ ուզում գնամ հաջորդ անգամը չեկավ հիմա միայն իր 10 տարիների արխիվը թերթելու հնարավորություն ունի ասում է դա էլ հեշտ չէ լուր լսում եմ վլադիմիրը կարոտը բարերի է վերածում շուշին ինքը մի քիչ ուրիշ քաղաք է էլի, ոնց որ Արցախի Երուսաղեմը լինի։ Այդ իր բարձունքը, իր օթը, օթի սառնությունը, իր քամին, իր ամեն ինչը։ Մեր կողքին լուսանկարիչ Վլադիմիր Գևորքյաններ